Saioko epaia eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuegu guztiei. Zuek, zue guztiok posible egiten duzue txapelketa parte hartzaile hau. Denak zarete garrantzitsuak, bertso, bertso idatziak antatzen ditu zuenak, saio antolatzeko ardura hartu duzuenak, afaria prestatu duzuenak, gure taldea osatzeko behar diren guztiak, epaileak, trekitilariak, kronistar, gazkilariak, grabatzaileak, Eta nola ez, entzule izan zaretenak. Zue gabe, ezen posible izango, gaurko saio hau eta txapelketa hau. Benetan eskerrik asko. Eta parte hartzea eskertzeko asmoz, gazteizko eguzkilorek beste hiru taldei saio honetan parte hartzeagatik otar bana banatuko die. Ayarako eh. altu epeko, eh?

Amurrioko aizapotxin. Eta gazteizko Martin Txipia. Eta jakin ezazue, iru bebikoitza arabako txapelketa puntu hor saio guztien argazkiak, bideoak eta abar aurkituko dituzuela. Eta apuntatu zuen agendetan txapelketa honen finalaren eguna. Martxoako geta lau, larun bata, aramaion. E, eta eskutan dut saio honetako epaia. bat bateko saioaren talde irabazlea, aiarako altubepekoak da. Beraz, liga honetako irabazlea eta finalerdietara pasatzen den taldea, bat bateko arloan, aiaraldeko altubepekoak taldea da. eta idatzizkoan e, txapelduna Martin Txipia da. Bueno, eta eskerrik asko etortzearen eta gogoan izan, behin ligak asteburu honetan amaituta, datorren martxoak amarre eta amaikan, finalerdia jokatuko direla zigoitian eta araian. Martxoak amarrean zigoitian, liga honetako irabazleak, aierako altu bepekoak, bihar erabakiko den gazteizko ligako irabazlearen aurka jokatuko du. Eta araian, zuiako ligako irabazleak, lautadako ligako irabazlearen aurka. Ondo segi.